vile vile al-Imam al-Bukhari katika kitabu chake au juzu inaitwa juzu raf' al-yadayn fi salah anasema man za'ama anna raf' al-aydi bid'ah faqad ta'ana fi ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam wasalaf min ba'dihi yoyote atakayedai kwamba kunyanyua mikono ndani ya swala ni bid'ah wako watu wananyua mikono maibadhi shia sasa sijajua hawa nao wana madai kama haya uone kwamba mpaka al-Imam al-Bukhari katika wakati wake akaandika juz'u maalum ya kuonyesha rafu al-yadaini fi sala ujue bid'a hizi hazikuanza hazikuanza leo bid'a za kusema kwamba kunyanyua mikono ni bid'a umenielewa yani vile kusema kwamba kunyanyua mikono ni bid'a ni bid'a sababu hadithi zimethibiti bwana mtume alinyanyua mikono sasa ukisema kunyanyua mikono ni bid'a huko kusema hivyo wenyewe ni bid'a na wewe ni mtu wa bid'a umeelewa nirudie mara tatu hapo na wengine wazito kuelewa mmenielewa vizuri anasema al-Imam al-Bukhari man za'a anna raf'a al aydi bid'a atakayedai kwamba kunyanyua mikono katika swala ni bid'a faqad ta'ana fi ashabi rasulillah mtu huyo ametia ta'an amewatia kasoro amewasema vibaya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam min ba'dihi qala ibn qudama al-maqdisi al amezaliwa mwaka 256 ibn qudama ambaye amezaliwa mwaka 541 amekufa mwaka 620 anasema hivi katika kitabu chake munadharatu fil Qur'an kurasa wa 146 ولم يزل سلف الصالح من الصحابه رضي الله عنهم hawakuacha salafu saleh katika masahaba wa bwana mtume Allah waridhia na immat ba'dahum na maimamu baada yao yu'adhimuna hadha alquran wanaiadhimisha hii Qur'ani wayaعتقدون annahu kalam Allah na wanaitakidi kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah sio kiumbe Al-Imam Ibn Qudama anasema salaf katika masahaba na maimamu baada yao wote walikuwa wanaiadhimisha Qur'ani na wanaitakidi kwamba Qur'ani ni kalamu kwa wanasema Qur'ani ni kiumbe kama maibadhi hawa ni watu wa bid'a hakuna sahaba haijanukuliwa athari yote kuonyesha Qur'ani ni kiumbe ni makhluk hizi bid'a za kina Jahm ibn Safwan zilidhihiri wakati wa Maamun na maimamu wakapambana wengine wakafa Itikadi hii ya Jahamia ni itikadi wanayo Maibadhi. Maibadhi si watu wa sunna, ni watu wa bid'a, na miongoni mwa itikadi zao ni khalqul Qur'an, na mufti wao ameandika kitabu kani kama Qur'ani ni kiumbe, si maneno ya Allah. Katika itikadi zao kuto kuonekana wa Allah yaumul qiyama katika itikadi zao ni kubakia milele mtu alokufa na dhambi kubwa mtu kafa ni muislamu sio mshirikina wala sio kafa lakini alitenda madhambi makubwa halafu hakutubia mfano wao wanaona atakaa motoni milele itikadi ngumu ambayo hawawezi kuitekeleza vijana wao wakiibadhi wanakufa hawaswali na wanawaswalia na wanawazika na wanawasomea khitma sasa mshajua hawa ni makafiri hizo khitma za lakini kwenye vitabu vyao vipo sasa cha ajabu atokea bwana Nuruddin Kishki anawasifu tena yule mufti asema ni waliduna, alafu naye Nuruddin Kishki na kaka yake Abdul Qadir nao ni masalafi Au hamjaelewa? Zikanye mwaona watu waonewa. Yaani salafi anaweza kuwasifia watu wamesema Qur'ani ni makhluq hali ya kuwa kina Imamu Ahmad wamepigwa mpaka wanakaribia kufa kusema Qur'ani ni kalamullah ghairu makhluq. Sasa tokea mtu aseme yeye ni salafi, mtu wa sunna awasifu wanaosema Qur'ani nini makhluq, sijui mwanielewa au sio? Tuna red card, ndio maana tumeamua kuzungumza hii mada. Sasa ukielewa hii mada, ukiambiwa yule so salafi kwa nini? Kwa sababu moja, utakuwa umeelewa, sisi hatuna radikali wala sio sio viongozi wala sio sisi tunawatia watu na kuwatoa. Kuna misingi ukijua, unajua uwe mna kitu. Salaf, mtu wa sunna atamwalika mziwanda kwenye mahafali ya wanafunzi wake, kina kishki, wanafunzi wao wamaliza karibuni, kina Abdul Qadir maadi ma yao, anakuja mziwanda aje wanasihi vijana wa kisunna. Ni sawa kweli? eti tumuonea tuna wivu wanaotumia sawa wana wivu kwa vile wao wana magorofa wana magari huu wivu eh? mziwanda nimekuja kunasihi watu wa sunna mziwanda mtu wa bid'a mtu wa tariqa qadiria sufu kweli ni madhhabu salafi mnaionaje mnaielewa ni madhhabu salafi haya hapa kuna jumla i'tiradhia la mahalla laha min al-i'rab iliingia kidogo kimtakuwa mmeelewa tuko tupo annahu kalamu Allah Qur'an ni maneno yana ya Allah tabaraka wa taala kwa mpaka watu waliyazungumza haya kina al-imam au ibn Qudama wakana kitabu nadharatu fil Qur'an hizi bid'a zilidhihiri muda huo mrefu Alimamu Safarini ana maneno yake ni maarufu sana. Mboni nikiyasoma maneno hayo kipengele hichi leo tutamalizia hapa tu. Hapa leo haya maneno tunayasoma yote kudhihirisha kwamba madhhabu salafi ni yale aliyokuwa nao bwana mtume na nani na masahaba zake. Haya ni maneno tunayanukuu, ni maneno yetu ya wanaozoni wanaozoni mpaka wakishafi, bali kiongozi wa mashafi al-Imam ash-Shafi'i haya alimamu safarini ana maneno katika kitabu chake lawami'ul anwari albahiyya wa sawati'ul asrari alathariyya ambao ni sharhi ya durratul mudiyya ana maneno maarufu yanukuliwa japo kwa ufupi lakini nitayanukuu yale nitakayoweza kuyanukuu na mbele zaidi anasema almuradu bimadhhabi salaf kitazama kitabu hicho kurasa wa 20 mpaka 21 anasema المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام madhhabu salafi muradi makusudiwa madhhabu salafi ni yale waliokuwa nayo masahaba watukufu yale mafunzo ule mwenendo waliokuwa nao masahaba watukufu ndio madhhabu salafi ridwanullahi alayhi wa ayam tabi'in na wale wabora katika tabi'in واعيان التابعين لهم باحسان ولا وبورا والوفات اصحابا قويما واتباعهم ولا والوفات هاو التابعون وائمه الدين وما امام الدين ممن شهد لهم بالامام ولا ولا شهد لي وامام كما في الامام ابو حنيفه الامام مالك الامام الشافعي الامام احمد وغيره من وعرف عظam sha'nihi na ikajulikana ukubwa wa jambo lake huyo imamu fi dini katika dini watalaqa an-nas kalamahu na watu wakapokea maneno ya hao as-salaf masahaba watabi'una lahum bi ihsan wa atba'ihi wa immati al-huda wakayapokea khalafan an salaf wale waliokuja kutoka kwa wale waliotangulia duna marumia bibid'a haingii katika madhhabu salafi si katika salaf yule ambaye amelembewa ametupiliwa sifa ya bidaa kwamba huyu ni mtu wa bidaa watu wa bidaa hawaingii katika madhahabu salaf wale waliotangulia walioishi wakati wa masahaba lakini wakawa ni watu wa bidaa hawaitwi salafi na wala hawezi kunasibishwa na madhahabu salafi kama mtu huyo amepata sifa ya bidaa kwa hiyo mziwanda katika maneno yake ya kijinga kabisa anasema kwamba yeye ni salafi kwa sababu amfuata Imamu Shafi. Sasa Imamu Shafi alikuwa sufi, huku asema yeye sufi qadiri. Haya, imam Shafi alikuwa sufi qadiri. Kwa tuelewe vizuri, au shuhira bilaqabin ghairi mardii, au mtu akashuhurika akawa ni mashuhuri kwa jina la kupewa kwa sababu ya sifa fulani isiyokuwa nzuri mfano al-khawarij wal rawafid wal-qadariyya wal-murji'a wal-mu'tazila wal-karramiyya wa nahwi haula mtu ambaye ameingia kati ya makundi yako mengi usufia kullabia na mengineyo anasema mimma yaati dhikruhu inda i'dad al-firaq haya maneno haya ni maneno ambayo kwenye vitabu vingi hayanukuu mimi sasa mimi leo nayanukuu makundi ambayo yatakuja utajo wake yatatajwa wakati mtakapokuja kuyataja makundi lakin lamma kana fashul bid'i lakini pale ilipokuwa kuenea kwa bid'a wa dhuhuru na kudhihiri kwake baada al baada ya miaka 200 lamma uribati alkutubu alajamia pale zilipo eh, vilipo vilipopelekwa katika lugha ya Kiarabu vitabu vya Kiajemi hususan wakati wa Maamuni vika vikawa vile vitabu vilivyokuwa katika lugha za Kilatini lugha za Kiyunani za Kigiriki vikaletwa katika lugha ya Kiarabu vitabu vya kina aristoto vya kina Plato na wengineo katika wanafalsafa vikaletwa katika lugha ya Kiarabu pale baada ya miaka mbili anasema na kuiribiwa kwa maana kutolewa kuleta kutoka katika lugha za Kiajemi kuleta katika lugha ya Kiarabu kama taqaddama kama ilivyotangulia wazada albala na hapo balaa likazidi baada ya vitabu hivi kuleta katika lugha ya Kiarabu watu wakaanza kusoma mambo ya falsafa sasa mambo ya logic mambo ya search for truth mambo ya search for wisdom hii logic yake nini? Watu wa logic wapi? Hakuzaa, hakuzaliwa. Hakuzaa, hakuzaliwa. Mtu anakaa usiku mzima anafikiria hakuzaa, hakuzaliwa. Watu wa kutumia akili kwamba akili itamfikisha mtu katika nini? Katika hakika ya mambo. Akili pekee yatosha. Kwa fitna hii ndio hiyo fitna ya kina jahamia sasa. Qur'ani ni kiumbe kwa sababu ukisema kalamu ukisema Allah amezungumza, anayezungumza ana ulimi. Anaanza kuja hao. Anayezungumza ana mdomo wa juu na chini. Anayezungumza wanakuja hao, mwisho naona ah, ah, haya sio maneno ya Allah. Ukisema kalamu Allah maana yake Allah kazungumza. Hivi ndio ilivyoingia uchafuzi katika dini, yani falsafa ukaambia huko kuna surat kuna njia huko ambayo itakuwa juu ya hadi hanna yakoa kuliko upanga nyembamba kuliko unwele na mtu anakuwa sasa huu mguu utakaje pale kwa sababu itakuwa wacha sasa mambo ya sijui ya ya fosi mambo ya pressure ni mambo ya nini akili hizo sasa kweli mguu utakaa hapo kwa itakuwa sio salatu kwa maana hiyo huu ndio wakati dini imeingizwa mambo mengi yasiyokuwemo watu wakatuna falsafa wakakanusha mambo mengi mpaka wakati ya shaka juu ya uwepo wa Allah tabaraka wa taala anasema baada ya wakati huu ikazidi balaa wa adhhara al na akadhihirisha ma'mun alqaula bikhalqi alquran kauli ya kwamba qurani imeumbwa ni kiumbe maamuna alikuwa ndo mtawala wa abbasia akadhihirisha kauli hii kwa watu na atakayesema sio kiumbe ni kalamullah ghairu makhluqin huyo ni mtadili naye andika barua apeleka huko katika mimi sema wakati huu وظهر مذهب الاعتزال أي كذهير مذهب اعتزال ظهورا لا مزيد عليه Imamu Safarini anasema kudhihiri ambapo hakuna ziada inharafa afwan bisababi inhirafi alkhulafai kwa sababu ya kwenda kombo hawa makhalifu abbasia an madhhabi alhaqi na ile madhhabu ya haqi wa kana alladhi qama bihi na ikawa yule ambaye alisimama fi nuhurihim fi nuhurihim wakana alladhi qama fi nuhurihim na ikawa aliosimama kwenye shingo zao waradda maqalatahu na akaraddi maneno yao wa abtala madhhabahu na akabatilisha madhehebu yao watazayafahu na akaonyesha uchafu wake wa dhamma man dhahaba ilayhi na akamtaja vibaya na kumsema vibaya aliyokwenda kwenye madhahabu hiyo au awala alaihi au akajiegemeza na kutegemea madhahabu hiyo au ntama ila dhawihi au akajiegemeza akajinasibisha kwa wenye madhahabu hiyo au nadhala anhu au akaitetea madhahabu hiyo au mala ilaihi au akamili na kubezi kwenye madhahabu hiyo sayyidana wa qudwatana al-imama al-mubajjal al-habra al-bahra المفضل أو المفضل أبا عبد الله الإمام أحمد aliyesimama wakati huu kupingana na bid'a hizi kwamba Qur'ani imeumbwa ni kiumbe katika wakati huo wa maamuni akapinga maneno yao na anayewatetea akampinga anayewasifu akampinga anayejegemeza kwenye madhehebu hiyo akapingwa alikuwa ni al imam Ahmad ndio alosimama katika shingo zao anasema al imam Safari ndio maana al imam Ahmad akaitwa Imamu Sunna fitna gani hii Qur'an nini Qur'an makhluk anayetetea anayewanusuru anayeshirikiana nao al-Imam Ahmad alikuwa anamsema vibaya anapinga leo nyinyi watu wanasema Qur'ani makhluk wewe wasifu alafu wewe uwe ni mtu wa sunna sunna iko mbali na wewe wala sisi hatuna red card. Sunna yenyewe ndio kupa red card ya umo. Kuna mtu wa sunna sampuli hiyo. Nyinyi mwataka sunna, lakini mwataka na dunia kokote kuwasifu hivi maibadhi nini, kwa sababu mwajua kuna hela za Omani. Ninyi watu wa kutaka misaada yote, kushirikiana na watu wa bid'a kwenye hafla zenu mwaozesha vijana wenu basi pia mtaleta watu wa bid'a mtamleta huyu alhadi walidi mtaka sifa na maslahi na maslahi yenu kama sunna hiyo sio sunna bwana nyinyi ndio mnaiangusha sunna na kuwafanya masalafu waonekane ni mutashadiduna hawataki umoja ni watu watafu kali ya wenzao hawa nyinyi sio wenzetu sio watu wa sunna nyinyi hawa ndio watu wa sunna kana imamu Ahmad watu wameadhibiwa kwa sababu ya kupinga tu Qur'ani nini makhluq leo watu wameandika vitabu Qur'an makhluq wewe ni marafiki zao naam muda wangu umebakia dakika saba lakini maneno haya ya Imamu Safarini marefu mwisho akasema faman khalafa shay'an min hadhihi almadhahib atakaye khalifu chochote katika madhhabu salaf au ta'ana fiha au akatia ta'an au aba qailaha au akamsema vibaya anayezungumza madhhabu salafi fahuwa mubtadi'un huwa ni mtu wa bid'a kharijun 'anil jamaa ametoka katika jamaa wazairu 'an sabili sunna na yuko mbali na njia ya sunna wa manhajil haqq na manhaji ya sawa Kwa hiyo yoyote ukimwona yasema vibaya madhabu sana na majina mbalimbali, sio mawahabi, sio kadha, eh, jua huyo ni mtu wa bid'a. Na kuna maneno mengi watu wanajifichia eh, kwamba watu wa bid'a wale bwana sio sana, watu wa bid'a hawa hamjasikia maneno eh. wale bwana walikuwa kadha, tutakuja kuyajibu pia, tutakuja kuyajibu pia kwamba mfano kwa sababu maneno hayo wanazungumza wao na wale wanafunzi wao kina Abdul Qadir alafu tuone kwani hivi mziwanda hana bid'a za kiitikadi hivi makadiria hawana itikadi chafu na mziwanda si kadiri walidi so sufi sio qadiri au sijui yeye Yesu nini Yesu tarika gani Allahu alam sio sufi sio mtu wa tarika je yeye haingii katika bid'a kwamba wataka kusema bid'a ni kwenye mambo ya usuli wanasema kwenye mambo ya furuu hakuna bid'a sio kweli pia kwa wale waliokuta wanafanya dhikiri msikitini na Ibn Mas'udi wale walikuwa pale jambo la akida lile wamekaa vikundi na mawe msikitini wamekuta na sahaba na masahaba haya nyinyi mbona mwafanya hivi ile ilikuwa ni bid'a ya nini eh siku ni mambo ya furuu ya dhikri kwa istilahi hiyo mnasema in sahha at-ta'bir lakini mbona na sahaba waliwakataza na wale mabwana wengine wakakataa wakanyanyuka wakaenda zao wakaenda wakaungana na makhawariji na harawani aliwaambiaje imma antum ala millatin hiya ahada min millati nabiyikum au muftatihu babin balala ninyi mpo katika mwongozo na utaratibu bora kuliko mwongozo wa bwana mtume au mmefungua mlango wa nini upotevu hebu tazama masahabu walivyoelewa dini hawakutazama jambo la umoja kama nyinyi mnavyoutazama kwamba sisi wamoja tuvumiliane si ndio kwana hii ndio kauli mbili tuondoe itikadi zetu hivi kulihitajika umoja zaidi kama wakati ule ambao vita watu wanapigana kukomboa Uislamu lakini madamu hao wamehalifu bwana mtume sana katika mlango wa dhikiri tu kuileta pamoja na viongozi na idadi ambazo hazikuthibiti masahaba waliwakemea Naam Kama nilivyoambia maneno yako mengi sana ya kuthibitisha kwa madhhabu salaf ni njia ambayo walikuwa nao masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi na masahaba zake maneno ya wanaochuoni ni mengi lakini tufahamu kwa ufupi kwamba baada ya kutokea fitna bid'a makundi mbalimbali madhhabu salafi ndiyo uislamu wenyewe kwa kuna maneno mazuri ya Imam Dhahabi fa in ahbabta ya Abdullah kama utapenda wewe mja Allah al-insaf uadilifu faqif ma'a nusus al-Qur'an simama bwana pamoja na nususi za Qur'an ewe mja wa Allah haya ndio maneno ya mwisho maneno ya al-Imamu Dhahabi na mimi naihusia nafsi yangu na kuhusieni nyinyi ukitaka uadilifu ewe mja wa Allah simama pamoja na nususi za Qur'an sunani simama pamoja na maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam thumma ndhur ma qalahu sahaba kisha anasema al-Imamu Dhahabi kisha tazama yale wanazungumza masahaba والتابعون نوال وفات مصحابا وعيمة التفسير نما إمام وتفسير في هذه الآيات كتك آية هزيز نظم زي صفات وما حكوه من مذاهب السلف أيوتو ولو يسمولي كتك مذهب السلف يعني منين يا الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه بيبنى منين يا الإمام ابن كثير alipokuwa akitafsiri aya thumma stawa ala al kisha Allah akastawi juu ya arsh sisi ahlu sunna tuitakidi kwamba arrahmanu ala al istawa na sisi hatuitakidi kwamba Allah yuko popote sio tusema Allah yuko juu ya arshi yake na wala hatusemi Allah ameketi ana makadirio lakini aya zinakuja hivyo tunajua mtume alimuuliza yule jaria aina Allah hadithi fi sahihi muslim yuko wapi Allah binti akasema fi sama Allah yuko wapi yuko juu man ana mimi nani anta rasulullah wewe ni mtume wa Allah mtume akamwambiaje Muawiya ibn al-Hakam a'tiqha fa innaha mu'mina mwachie huru huyu sasa leo watokea watu Allah yuko popote tena ndo hawa masufi takriban wote ndio itikadi yao hawa maswali nyuma yao yani aya zimekuja karibuni saba arrahmanu ala al-arshi istawa ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib kwake yeye Allah kunapanda maneno mazuri wal amalu salih yarfa'u bal rafa'ahu Allah ilayhi aya ziko nyingi bali kisa cha mi'raji mtume alipandishwa wapi na alikwenda kuzungumza na Allah wapi akapoa swala ngapi hamsini akarudi kwa Musa Musa akamwambia rudi wapi kwa Allah kamuombe apunguze zikapunguzwa mpaka zikafika ngapi hiki kitendo cha miraji ilikuwa ni wapi Allah yuko wapi wao wanakuambia yuko popote hii ni itikadi batili sasa wakati anaifasiri aya hii alimamu Ibn Kathir anasema falinasi fi hadha al maqalat maqalatun kathiratun jidda laysa hadha mawdi'a bastiha kwenye aya hii watu wana maneno mengi sio sehemu yake au hapa si sehemu yake ya kueleza yote wa inna ma yuslaku fi hadha almaqami madhhabu salafi salih njia ya kushika kwenye aya kama hizi ni madhhabu ya nani salafu salih huyu alimam Ibn Kathir ni ashafii sio mashafi nyinyi kila mziwanda msojijua huyu shafi msomi imamu bin anasema njia ya kushika ni madhhabu ni madhhabu salafi Malik akamtaja Malik والأوزاعي والثوري والليثي لسعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا sawa sawa kwa inshallah leo tunaweka hapa dakika 45 mwisho naomba sasa dakika 47 nimekula dakika ngapi mbili Kwa hiyo inshallah hii ni sehemu ya kwanza ya mhadhara wetu. Tutakuwa tumezungumza yani kwa nini tumechagua mada, tukazungumza maana salafi katika lugha na maana salafi katika istilahi na maneno ya wanaochuoni yanoaidisha na kuunga mkono kwamba madhhabu salafi ni makana alayhi nabiyu wa ashabu sallallahu alaihi wasallam kabla nini kabla iftiraq kabla ya makundi kabla ya bid'ah Kesho insha Allah taala tutaingia kipengele, je, madhhabu salaf imeanzishwa? Sawa, kwa tutaona, alafu tutakuwa raddan nyingine ya mziwana ile kama ya mwanzo. Alafu je, ina viongozi pia? Tutaona kwamba kuna mtu ni kiongozi, kwamba huyu akisema hivi hivi hivi yupo. Tutaona maneno ya chuoni na majawabu waliulizwa wanaochuoni hal salafia zaimun utakuja kuona majawabu ya maimamu ahli sunna wal jamaa sehemu inofuata pia tutaona je madhhabu salafi imepitia marahil yani kama vile fikra zilizowekwa na binadamu kwa kuna marhala taasisi kuna marhala tatawuri kuna marhala ya intishar je tutakuja kuona pia ipo tutakuja kuona biidhnillah ta'ala alafu utakuja kuona kipengele chengine muda gani mtu anaomba huyu ni salafi na sasa hivi sio salafi alafu mwisho utamaliza misingi sasa hiyo ukiijua na kuifahamu basi wewe unaweza kuwa ni salafi huko kijini kwenu ukastarehe na ukiijua hiyo usipoifuata wewe si salafi hata kama utakuwa ni mwanafunzi wangu wala na mimi tuingia kwenye gari kutoka hata kama utapambwa na watu Madamu misingi hiyo wewe huna au umehadifu mmoja tu, inaweza kuwa unayo kumi lakini mmoja umehadifu. wewe si salafi. Utakuja kuona hiyo misingi na ndio itakuwa mwisho wa mada yetu. Aqulu ma tasmaun wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan.